ready και ευχαριστώ. Thank you. Just got She I understand. Λοιπόν, έτσι θα αποδεχτούμε πιο θεοκοσύρια την αξία μας.

Şimdi Christ obstacles. если будет изменение συγκεντρώσει από το διάστημα χρήμα Thank you.